Nosíš půlí špicky jako ptakopisk Holka má ráda pis, pak prosí o podpis A kouřit brát si prachy v ostatních je její bis Holka má Insta instačopka myslí, že je mes Našla si typa, vzala prachy a pak řekla zmes Děláš to pořád, dětko, ty seš ta královna Chris Doufám, že tímhle tempem budeš brzo na odpis Pak našla kára, který tvrdil, že má celý svět Jdou nahoru do bytu, dokud to jde, dokud ta čopka má ještě horkou krev Pak dostala ráno pěsta, vojelí, tak desetkrát Zmlácená odchází, za pár dní zjistí je těhotná No tak nám holka řekni, kolik zátězů už máš Kam vítr sundáváš se plášť, čukaš mi tu tvář Dělá si rychlý auto léto to víc lidí ví, že se to narodí Blbý zlý a postarat se o to neumí Tak neví čumí tupa a nepomáhá bulení Tak čupka poslal čáru, teď s břichem leží na áru Dávno má píči svou mámu, kráva kurví si dal áru Zláblá nestačila rána od frajera, co měl báva Prachy nemá, tak postává, dal tělo svý nám prodává Všechno to fotí a nahrává na svůj Instagram Čára, břicho, brko, orál, všechno to vystav tam Všechno to postav a pošuky 300 Pak dostaneš 300 na ruku za bitch fuck hard Měli všichni, dny se jí vlekli, břicho už je vidět Čurák holka změní se Vojeta zbouchla, hezká hloupá, nemá už ani G Nemá už keš, máš špinavou krev, no našli HIV No tak nám holka řekni, kolik za to máš Kam vítr sundáváš se pláš, čekáš mi řidič taxi, měla si dostat výprasky Chci špínat tvůj výraz je trochu výmaz a zírá blbě jak díra A svírá mě pořád víc a chci střílet Tak naběhnu tam jako klíbo mimino pobodá dýkou Na tebe nové vemu glock A nebude mi tě líto Ty píčo, ty píčo, adrenalin teče mi žílou Stojí mi péro, když vidím jak dopadaj všechny ty debilní zlíhou